68 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a satin da ya gabata a darasi na 37 mun dauko maganar da malai yake cewa da koma zuwa ga asalin karatu mu duka wancan abin da muka yi a baya a matsayin matashi ya ce shimfida ce da malami ya shimfida muna mun dauko bayanin cewa wata nukta mai muhimmanci baka ce za mu ƙara maimaita ta sai mu ƙara gaba da yardar Allah nukta ta ce قال وما الذي اخرج ابليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته اقبح صوره واشنعها وباطنه اقبح من صورته واشنع وبدل بالقرب بعده وبالرحمه لعنه وبالجمال قبحه وبالجنه نارا تلذى وبالايمان كفرا وبموالاة الولي الحميد الأعظم عداوة ومشاقة وبزخر التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والغرور والزور والفهش ولباس الإيمان وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه وحل عليه غضب الرب تعالى فاهواه ومقته اكبر المقت فاراده فاراده فصار قوالا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقياده بعد تلك السعاده والسياده فاياذا بالله فاياذا بك اللهم من مخالفه امرك وارتكاب نهيك mala ce wa man ladhi akhraja iblis da iblis shiran daga taram da mala'ikun da suke cikin sama taram mutanen da suke cikin sararin samaniya wa taradahu kuma ya sanya aka kore shi iblis kin Allah ya kore sa tunda Allah subhanahu wataala ya kamar da ya to a Qur'ani a kurare su fi a kirga Allah subhanahu wataala ya ya kore sa kuma ya tsine masa yace fa innaka rajim haka ne kai tsinanne ne sanan wa la'anahu kuma Allah ya la'ance sa Allah ya la'ance sa kuma ya kore sa idan ka ce al-la'natu hiya ib'aduhu ab'adahu ar-rahmatihi jalla ula Allah ya nisa da shi duk wani abu na rahmar Allah shine tsinuwar Allah wa masakha zahirahu wa batinahu kuma Allah ya shahi cikin sa da wajensa aka shahi cikin sa da wajensa gaba ɗaya Allah ya canza da yana cikin eh, mutanen kirki kuma yana da alaka da mutane kike sai aka shafe wannan abun zuciyar gaba ɗaya aka shafe duk wani abu da yake da alaka da imani sannan kuma aka shafe sura ta mutanen kirki san a zamantowa mutun mutunan kirki yana da abu guda biyu bangare eh, na farin asiffa ana gane mutanen kirki asiffa sannan kuma abu na biyu kuma a cikin zuciya to shi gaba dai sai Allah ya masa aka yi masa kamar kace aka yi ake masa rasturekin komi nasa ciki da waje sai ake rasturekin sa fa ju'ilat suratuhu wannan ya sanya sai Allah ya sanya surarsa akbaha sura mafi munin sura mafi munin kawa dana cikin mutane masu kyawo tare da mala'iku sai kuma aka shafe wannan surar sai zama to cikin mafi munin kawa wa ashna'iha kuma mafi tozarci da walakanci shi da Wa batinuhu اقبه min suratihi kuma cikin sa yafi yafi sifar muni shine aqba cikin sa yafi surar sa muni wa ashna kuma yafi tozanci yafi mafi abin yafi tozanci wa buddila bil qurbi kuma wannan ya sanya aka canza masa ta hanyar kusancin shi da Allah subhanahu Ta'ala da zama cikin malaiku bu'udan sai zamanto ya nisanta da yana tare da Eh, da da mala'iku sai da yana tare da mala'iku to daga baya kuma sai Allah subhanahu wataala ya nisantar da su inda ai in kalbi siyakin ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa wa idh qulna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin wannan cewa ashe iblis yana tare da su su kuma malaiku sun fi kowa kusanci da Allah subhanahu wataala bal ibadun mukramun baka Allah ce ba muta'in thumma amin aina ne thumma a can wajen Allah subhanahu wataala a fadar Allah amin tace ga malaika jibril kuma Allah subhanahu wataala ya siffanta malaiku cewa bayu ne ibadun mukramun bayu bayu ne masu daraja masu kima eh, wanda Allah subhanahu wataala yana yana kaunar su sannan kuma suna kaunar Allah subhanahu wataala ba sa yin abin da Allah bai sanya su ba to da cikin su yake sai dai ba jinsin su bane shi cikin jinsi ne na na na aljami kuma da Allah ya faɗa a kafi illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatuhu awliya Allah ce eh, eh, shedan ya kasance min aljinni ba siffar malaiku ke da ba a'a yana da siffa ce ta ta aljannu jinsin aljannu ne to sai zamanto ya saba ma Allah subhanahu wataala har ma Allah yake tambayarsa sa astakbarta am kunta min alali girman kai ne ko kuma kai sa da kanka ne sai na cewa ai abin da yasa yafi Adamu ne shi ya sanya bai masa sujuda ba Allah ya yafe mana baki da ya mala wa buddila bil qurbi bu'da sai aka nisantar da shi bayan ya kasance mafi kusanci wa Allah subhanahu wataala cikin mutane suke kusa da Allah subhanahu wataala wa bir rahmati da yana cikin rahamar Allah tare da malaiku sai ta zama to kuma la'ana tsinuwa wa bil jamali da kikkiawa ne aikin da yake mai kyawu ne cikin sa kikkiawa ne kuma sai aka juya ya zama to mummuna sai zama to bancin fasadi a doran ƙasa ba abin da yake kuma kamar da yayi Allah alƙawarin cewa la ughwiyannahum ajma'in yace wallahi na rantsi da na fa bi izzatika akai fada ko fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayarka Allah la ughwiyannahum ajma'in da kaje sanci da shi da ba yace wallahi na rantsi da buwayarka sai na batar da su baki daya akai fada yace kaga wanda ka fifita ni akan sa to zan batar da shi da zuri zan batar da zurriyarsa daga manhajin da kai Allah subhanahu wataala amma sai dai Allah yake cewa su inna ibadi laysa laka alaihim sultanu baka da ta cewa akan bayina nagartatu ba zaka iya akan su ba domin Allah ya ba su kariya kisa kullum ka dinga rike azkar da manzon Allah ya karantar sai ka zama cikin wanda Allah ya kare daga sharrin shidan kuma Allah ya kare mu da sharrin sa malace bil jannati naran da yana cikin aljanna yana fata ka yana gorewa daga nan kuma sai aka sauya masa masauki dalilin sa da yayi ya zama huta ce mai kuna naran talazza huta mai tsananin zaɓi mai tsananin ƙuna. wa bil imani kufra dana cikin tawaga ta masu imani da Allah subhanahu wataala kuma sai ya zama cikin tawaga ta ta kafirai wa bi muwalati waliy al hamid a'zama adawatin wa mashaqa da kuma eh, da yana yana da alaka awance da kuma soyayya daga alwali majibincin lamari alhamid wanda yake eh, abun godiya a'zama adawatin sai zamanto wanzu mafi girman adawa ke tsakaninsa da Allah subhanahu wataala ke sa dan annabi adam baya da abokin adawa duk duniya bi da kaga kuna baka shiri da mutu wani to akwai wanda ya fi zama makiyinka a rayuwa shine iblis la'natullahi alayhi aka Allah ya fada ko eh, Allah subhanahu wataala sai kira diyan annabi adam yace kar ku kuskura ku riki shi kar ku da shedan ya dudu saboda abokinku ku inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa shedan mai kiyi ne gare ku ya nuna kiyayyar ba daga kuma tun daga baban ku annabi adam sai Allah ce ba son shi ba za ku yi ba ba rungumar sa za ku yi ba a'a fattakhiduhu aduwa kuma ku rike sa a matsayin maciyi inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sai dai kawai a da yake yi da'awar sa dare da rana shine yana kiran jama'ar sa zuwa ga jahannama Allah ya kare bale yake cewa sai zamanto daga auna ta alwali wanda yake matabincin lamari alhamid wanda ke kuma abun godiya a'zama adawati sai zamanto abokin mai girman adawa ne wa mashaqa da kuma waton tsananin tsananin waton nuna kiyayya da adawa wa bi zajli tasbih da yana bai da aikin komai sai sauti na tasbih yana cikin tare da mala'iku yusabbihuna yusabbihuna bihamdihi ba su da aiki sai tasbih tare da godiyar Allah subhanahu ta'ala ko yana tare su a da ana tasbihin da shi sai zai zamanto da taqwa da kuma tsarkake Allah idan ka ce at bimana at amma la yuliqa bihi jalla ula tsarkake Allah akan abun da bai kamata a danganta wa Allah ba shine ma'anar tasbih tanzih kuma shine ma'anar tasbihi kamar da Allah yake fada yace sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace sabbih isma rabbikal a'la kaga sai da kasiya guda uku ya kashi amadi Ah, sabbaha lillahi kenan ko ai nazzaha Allah amma la yulika bihi jalla qula duk halittun da ke cikin sama da ƙasa sun tsarkake Allah game da abin da bai kamata hada Allah da shi ba haka yace yusabbihu lillahi yana tasbih yana tsarkake Allah subhanahu wataala abin da ke cikin samai guda bakwai da abin da ke cikin ƙasai guda bakwai sai ce sabbih sabbih bismi rabbikal a'la kai tasbihi malaka tsarkake da sunan ubangiji wanda yake al mafi ɗaukaka, wa tahlil da kuma tahlili da bai da aikin komai sai sai tahlili wal sai zaman to zajra al-kufri wa shirk sai aka sanza masa yanzu ba sautin da yake yi sai sauti na kafirci da shirka wal kadhib da ƙarya wal zur da kuma sheda zu wal fush da abin da yake alfasha duk wani abu na saban Allah da sauti zaka iske sai da ce an an kulla dujal ko shedan ke da ake ni iya music wannan abun da kara ce tasa wanda yayi alƙalin ta wannan hanyoyin sai batar da mutane da dama wannan music kin da ake tasaduka sautuka ne na iblis Allah ya kare mu walibasil iman wa bilibasil iman aka canza masa daga tufafin imani libasal kufri was fusuq wal isyan zuwa tufafi na na kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah fahana ala Allah ghayatul hawad sai tozarta idan Allah matukar tozarta ya wulakanta Allah ya wulakanta da shi matukar wulakantarwa Allah ya wulakantar da iblis matukar wulakantarwa yanzu akwai wulakanci da kai kana cikin mala'iku ana bautawa Allah da kai kuma yanzu Allah ya ce ya tsine maka akwai abu wulakanci da kai wanda akoro mutum yo ai ko a duniya ne a ce misali daki ne aka zo aka zo meeting sai da kowa ya zauna za a fara sace da wani da wani ku fita ai wani haka ce kenan ko ko ba a ba da komi zaka ji wani abu a ranka wallahi almasul al'a a cikin taron mala'iku cikin bayan Allah da su ba sa da aiki komi sai ibada Allah ya ce baya bukatar ganin sa anan yaji Allah ya tsine masa ina fatar mu fahimta wa maktahu akbar al makti da kuma ƙyamar Allah sai Allah ya kyamace shi mafi munin kyama Allah ya kyamace iblis mafi munin kyama fa ardahu kuma Allah ya tabbatar masa ya yarda masa da wannan kyamar fasara quwwadan aw sakata min aynihi afwan wa sakata min aynihi ghayat as-suqut sana kuma ya fadi warwasa idan Allah subhanahu wa ta'ala bai da wata kima da daraja dama idan kana son kai daraja a rayuwa Allah ya dinga kallon ka mutum mai kima da daraja to ka to cikin bayin Allah nagartatu idan kana son ka to cikin bayin Allah da Allah yake ji da su to ka to cikin bayin Allah nagartatu masu kulawa da abinda Allah yake ayi masu hanuwa da abinda Allah yake a bari wa halla alaihi ghadbur rabbi ta'ala fa ahwa ta sai kushin Allah ya halitta ya sauka a kansa kushin Allah ya sauka a kansa kuma ya halakar da shi wa maqatahu akbar al-maqti da kuma kyamar Allah ta sauka a kansa mafi munin kyama asara quwwatan likulli fasiqin sai da to shugabanar kowane dan iska a duniya duk wani mai ta iskanci da sabo da kafirci to iblis shine ubansa Allah ya kare mu da wannan hanyar wa mujrim da kuma duk wani mai laifi duk wani laifi da mutun zashi to iblis yana gaban sa radiya li nafsihi bil qiyada shi fa yaji ya gani ya yarda irin shugaban kasa ta kasa ɗin iska eh radiya bi nafsihi bil qiyadati ya yardan makansa jagorancin mutanen banza ba da tilkal ibadati bayan da baya da aikin komi sai bautar Allah wasiyada da kuma jagoranci cikin mala'iku fa iyadan bikallahumma muna neman tsarin ka ya kai ubangiji min mukhalafati amrika daga saba mu umarninka wartikabi nahyika da kuma watan zoma abin da ka hada aga eh, iblis la'natullahi alaihi tana cikin jagorori daga baya kuma sai ya dawo cikin jagorancin mutanen banza yanzu misali dan Allah a hankalce a ce kai ne shugaban wata ma'aikata kai ne shugaban wata ma'aikata shugaba ne wata ma'aikata kana da kana da secretary kana da shabdi cabinet kana waye da waye da waye da waye da waye sai kuma kai abun akwai abun da laifi ne ka san sa sai kuma kai shi sai a ce to yanzu wani dake shugaba a guri kaza yanzu kuma an kai shi gidan kwasa kuma kana zuwa sai a ce kai ne shugaba <laughs> arin kan badewa kenan ko Allah ya kare mu to miye duka ya kawo wannan matsalar Allah ya yi wa iblis wannan abun Allah duka laifi guda ne fa yi wa Allah shine girman kai wanda kuma abin da ya ja wannan girman kan shine hasada ga cancantar bai kamata ba a ce annabi adam ya samu wannan da halittarsa kawai sai Allah ya ce a masa sujuda wannan abun ya sanya sai yake kyashi shi yasa wani malike cewa sharrin dukkan sharrin ko sharrin kowane al'amari a duniya abu guda biyar ne mabudin kowane sharri a duniya abu guda biyar ne daga ciki akwai hasada daga lokacin da mutum ya zamanto yana kyashin wani abu da Allah ya wadai daga cikin bayinsa to ya budo wa kansa kofar sharri ta rayuwa Allah zai jarrabe ka da musibu kala kala akwai girman kai ba banza da manzon Allah yake cewa duk wanda ke da girman kai aka samu a zuciyarsa daidai kwarar azzarra na girman kai ba da shiga aljanna ba da kuma hasara manzon Allah ibn Hanifa mai sanda yace tana ya aiki kamar yadda ka san eh itace huta tana canya yanga tana ita itace haka hasa take canya aikin dan annabi Adam kuma hasada ce laifin da aka fare wa Allah a sama kuma da aka fare wa Allah a ƙasa zulubin farin da aka yi wa Allah a duniya shine ta hanyar hasada ta kawo girman kai wannan zulubin shi kuma aka yi wa Allah a ƙasa lokacin biyan annabi Adam da Habila da Qabil da Allah ya ka bayani su a cikin suratul suratul an'am ma ma'ida a suratul ma'ida watul alaihim haka ne ko maida ce masha Allah Aka duka dalilin hasada ce Allah ya kare mu malati wa man ladhi gharraqa ahla al-ardi kulluhum hatta 'ala al-ma'a fawqa ru'usi al ya kawo dalilin da yasa ya nutsadda mutanen ƙasa baki daya hatta 'ala al-ma' har sai da ruwa suka hai fawqa ru'usi al-jibal saman manya manyan kanun duwatsu sai da ruwa suka lale duwatsu ruwan tufani da aka yi mutanen da aka yi mutanen annabi annabi ne annabi nuh ba ya kira dan sa ba yace ya bunayyar kan ma'ana me yace qala sa'awi ila jabalin ya'simani min alma qala la 'asima al-yawma min amri min amri Allah duwatsu gaba sai suka sai suka abin nan sama ce fa Allah ya ce ta bude da ruwa ƙasa ma ta fitar da abin da ke amayu da abin da ke cikin ta wa ghidal ma inji Allah sai gashi gaba dai Allah ya lare duniya jama'a me dalili shi ma nake tambaya me dalilin da yasa Allah yayi wannan sabon Allah ne baka bane sun sawa ma Allah suka suna ma annabin Allah izgiri alke cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama kama taskharun dai sabon Allah suka yi sai Allah ya ya halakar da su wa man ladhi sallata Allahu ar-riha al-aqim ala qawmi 'ad hatta alqatuhum mauta ala wajhi al-ard ka'annahum a'jazi a'jazi nakhlin khawiya wa dammarat ma marrat 'alayhi min diyarihim wa hurufihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru ibratan lil umam ila yawm al qiyamah sai malai ya kara wata tambaya yace ku ban ilimi da muke karatu mala ce wai mu tambaye kanmu ya silar da ya sanya Allah ya dora iska ya ga ta'arrih al-arrih al-aqim shine iskan da bai barin komi ba abin da ke tsira ya ga ta ta'arrih al-aqim shine iskan da la yuflihu ayu shay min ba wani abu da ke tsira daga wannan daga wannan iskar kuma lace wai dalilin da yasa Allah ya turo iska wanda baya barin komai wa mutanen annabi ad wa amma adun fawhliku birihim sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'ata layali wa thamaniya ayyamin khusuman fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin hawiya fa tara lahum min baqiya Allah ce wai akwai wanda ya saura cikin su ko kun taba ji ga wani baqiyatu ad <laughs> babu to me dalilin sa Allah ya turo iska fa Allah ya turo musu gaba dai ya halakar da su hatta alqatuhum mauta sai da ya kai su kwanci ga su matattu ala wajhi al-ardi saman doran kasa ka annahum a'jaz nakhlin khawiya ka ce ne kamar icen kututturan dabino ne aka sassare kamar dabino ne aka sare gashi na an watsar da shi shifide ka sai icen dabino akwai tsaho gare su ko haka ne su ma adawa ai akwai tsaho gare su ga su da tsaho kuma da dabino ba ba sirili bane kamar kace ah, yana dan kiba to su ba ayin kabra kabra ne sai Allah ya halakar da su wadan marat ma marat alaihi min diyari duk abin da yake da su na gidajen su wannan iska duka ya bude gidajen gaba daya wai ba ya ware kwanan ba ba rihi gaba ɗaya gidan kamar ka ce an ka jirgi wannan mai roshe gidaje ya biya gaba ɗaya ya darkake su irin yadda aka yi maka shekaru da suka gabata <laughs> Allah ya go sai ga ta kai ga ta nan ka Allah ta gana bil ams ni kullu innabi sai tana da wannan ayar ka Allah ta gana bil ams kamar ba ta yin ta ba a wannan lokaci wannan ba layi na gidan na cikin tawo tun tun tun tun lokacin turawa ga gina shi tun lokacin turawa lokacin akai sai ka iri dala shi za a baka dala kai ne so kana kana jidar abun nan dala ce za a baka to me dalilin ne sa Allah ya halakar da su ya halakar da gidajen baki daya wa hurufihim da kuma kayan su na noma kayan noman su wa zuru'i da suka tsabar abinda suka noma wa dawabihim da kuma dabbobin su karibi su suka yi sabo ba su da suka yi tsada suka yi saba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya halakar da su aka darka ka gidajensu abinda ke da kai na amfanin noma shi ma Allah ya karya sa abinda aka tara abincin da za a ci shi ma Allah ya halakar da shi dabbobin su ma Allah ya halakar dalilin susa su su kadai wannan shine ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa eh akwai fitna da in ta zo ko baka yi ba Allah na hada da mutum Allah ya kare to me yasa Allah ya musu wannan jama'a ku ba da amsa da kanku me dalili sabon Allah sai malai yace hatta saru ibratan lil umami ila yawmil qiyamah har suka zamanto abun tarihi ibra abun lura abun da ya kamata duk mutum mai hankali ya lura in karfi ne har suke mala ashaddu minna quwwa wai waye bi mu karfi a ƙasa sai Allah ya ce wai shin basu gani ba ubangijin da ya halicce su ya fi su ƙari eh ubangijin da ya halicce su ya fi su ƙari sai Allah ya darkake su Allah ya darkake su Allah ya darkake su jama'a mun fahimta da aka zuwa zama abin lura wa mu al'umma zamu zo baya har a kashi kiyama kuma ba wani annabi da zo baya sai da ya musu sai da ya da al'umma saucin al'umma ai mun qur'ani jama'a so ake ka dinga lura da abin da yake ciki malai ce umman ladhi arsala ala qawmi samud sayha me yasa Allah ya aiko tsawa tsawa wa mutanen samud samudawa samudawa wanda su fa gini in za su yi su wannan irin gidajen gabe doka sawa irin wannan gida a kamar gane suke kamar kace kana kallon kana tsaye ne kana kallon kaza a ƙasa وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي ko manyan mutane ne Allah ya ci ma samuda sai ga su Allah ya turo musu tsawa sai Allah ya aika musu tsawa kawai akai cikin walqiya eh, cikin tida akai tsawa tare da walqiya sai ga su gaba daya kowanne sai da zuciya ta tsinki zuciya kasan akwai akwai ai shi san ga yanzu misalin kamar akwai abin da mutum bai roka in yayin faru da shi sai da yake kawai ya mutu bugin zuciya ne kawai ya zube to lokacin babu tension babu diabetes kawai babu ba a faraji kawai mutuwa ne ake da Allah ya musu tsawa malan kawai gaba daya hatta qatta'at qulubuhum fi ajwaf sai da sanya zuciyarsu da take cikin kirji su tsaki ta cire cirewar zuciya suka samu da alamala in zuciya ta cire mutun zai rayuwa hatta wa matu an akhirihim suka mutu me kawo Allah ya halakar da su sabon Allah malace wa man ladhi rafa'a quran lutiyya me ya kawo Allah ya daga garin muta kasar mutanen lut mutane masu luwadi kasar annabi lut hatta sami'at sami'at al-mala'ikatu nabihal kilabihim har ta kai mala'iku suna jin haushin da karnansu mutanen annabi lutu da suka yi luwadi su fa luwadi suka yi cikin sabon Allah su kawai luwadi suka yi sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku asan annabi Ibrahim ya zamani da annabi annabi lutu shi ma ai annabi lutu na cikin mabiya annabi Ibrahim ba haka bane eh annabi lutu ribi qur'ani ya tabbatar da wannan annabi lutla cikin mabiya annabi ibrahim sai Allah ya ribi zuciya shi ba sai aka bashi annabta ka shi garin wani gari wajen da'awa sai Allah ya jarrabe shi da mutanen da zai zo ma ilwadi ne ba sa da aikin komai sai ilwadi yanzu fa liwadin nan fa ya malin yayi wata ba kuma da mai ba sa wa liwadi ya kamata a dinga mutane bayani hadarin sa da kuma irin abin da yake jawo wa al'umma Allah ya turo mala'iku suka zo wajen Annabi Ibrahim don su masa bushara cewa Allah zai bashi ɗanɗa. haka ne wa maratuhu qa'imatun fa dhahikat Matarsa tana ta sai tayi murmushi tayi dariya tana mamaki yanzu ya za a ce wanda ya ba shekara 100 da wani abu baya suka ta 120 ya za a iya samu ɗanɗa. kuma kuma ga ta tatsuwa haka ce wa ba'ali wa hada ba'ali shaykha ahudu ko wa hada ba'ali shaykha tace wannan miji na ne tsofo kuma ya za a yace kuna yin bushara bayan girma ya gama. ni suka ce basharnaka bil haqqi sai eh, haka ne basharnaka bil haqqi zancen gaskiya muke yi Allah zai ba shi danda ya kawo abu suka kasa suka ce mu yanzu za mu je ne kasar kasar eh, Saddum kasar Annabi Lot sai ce ai akwai inna fiha lupa ce ai akwai Annabi Lot a ciki kare ya dibi dalibin sa ne ko sai mun sa abun da ke ciki suna zuwa malam Kasa mutane shi mai sabon Allah ba ruwa ne shi baya tunanin lahira daga cikin matsalar sabon Allah in mutun ya kuskura har ya zai masa jiki to bai wasuwa baya ma tunani da mutuwa sai tafi cikin tsarin rayuwarsa a ƙarshe dai akai alƙawli da annabi lutu cewa ya bar gari da asuba ya bar gari da asuba duk mai imani ya bisa amma mata matarsa ko ta sai ta dawo illa marataka qaddarnaha min al-ghabirin a wata a wata aya a wata aya kuma kanat min al-ghabirin tana cikin halakakku wasu wanda suka ce sai ta tafi dai ta aka ba, da ita aka tafi an kama hanya sai ta yi mantuwa suka ce ta manta wani kayanta a gida sai ta dawo daman al'amari na Allah wa kana lahi qadaran maqdura tana shigowa garin sai malaika jibril ya kece garin gaba daya kaf garin ya kece sa ya kewaye sai ya kece sai ya cira shi sama tana cikin garin sai da aka daga su sama malaikun da suke cikin sama tare suna jin kukan karne sai kuma Allah ya juyar da kakin a kin a halakar da su kuma sai da Allah ya turo musu tijaratan min sijilin mangud ko aka turo musu duwatsu daga jahannama aka narkar da su sai kuma Allah ya biki kasa da su faj'al faj'al faj'alna 'aliyaha safilaha Allah ya sanya sama ta komo kasa kasa ta koma sama to me dalilin yin wannan cikin kawai wannan ayoyin duka dan aka karantawa ne aka jin dadin qira'a a'a wallahi ba dan mu more qira'an bane kadai dan mu asud abun da ke ciki ne jama'a mun fahimta malike cewa thumma qalabaha alaihi sannan aka juyar da ita faja'ala 'aliyaha safilaha sai sanya sama ta dawo ƙasa fa halakahum jami'an Allah ya halakar da su baki daya thumma atba'ahum hijaratan minas samai sannan kuma Allah ya biye musu da duwatsu daga sama amtaraha alaihim Allah ya musu ruwan dutse akan su kowane dutse da su da wanda zai kashewa eh kowane dutse da sunan wanda zai kashewa kuma baya rate shi Allah baya baya baya saba saiti Allah baya saba saiti in ya aiko darati yake tahiya baya kaucewa faj'ala faj'ala alaihim min al'uqubati ma lam yajma'uha ala ummati ghayrihim sai Allah ya musu azabar da duk duniya tun daga dasa duniya har ƙarshen ta ba wata al'umma da aka ma wannan azabar ko akwai adawa ma da aka masa wannan azaba ba wanda aka yi wannan azaba saboda ma haka sai da ta girgizar kasa yanzu kuma girgizar kasa a cikin kasa daga cikin abin da ke cewa kasar ana sabon Allah ne a ciki eh girgizar kasa na daga cikin mun kaga Allah ya taimake mu da yake Allah san babu iya dokawa sai dai Allah shi da yau mu da fari eh da fari aka tajar mu amma dai girgizar Allah san san tura su a kai musu Allah ya tsare mu baki daya walil ikhwanihim amsaluha kuma ɗan wasu na da irin wannan uquba wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kuma duk wanda ya zalunci to irin abin da Allah ya yi musu fa bai gagare Allah ya musu ba yayi ma wanda ya wannan laifin sai dai annabi Allah ya roƙa bana duk abinda za a yi abin sai an je kiyama hmm. wa man alladhi arsala ala qaumi shu'aib sahaba al'azabi kadhulali wa ma yace niyyar dalilin da yasa Allah ya aika mutanen annabi shu'aib sahaba al'azab girgije na azaba su mutanen annabi shu'aib aikinsu su kawai tauye ma'auni ɗan kasuwa ne ba sa cika ma'auni yanzu fa abin da zai baka mamaki ba mutanen fa sai dai wanda Allah ya kiyaye musamman ɗan kasuwan wallahi musamman masu haraka au da tiya ko da liter ko kuma da centimeter sai ka ga mutum a sai da mutum yar a marmakon abin nan a meter ba ka ke tai ba Allah dai ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu da annabi shaibu ya musu wa'azi ba su ji ba to sai Allah ya turo matsanancin zayi cikin gari nugugi ake cikin garin ba wanda ke jin dadin jikinsa duk ruwan da ka watsa ba za ka ji dadi ba sai Allah ya turo wani girgije mai sanyi sai zo bakin gari kab karshen gari bakin gari sai tsaya kawai kowa sai yayo nan kawai ga girgije can ana alamun girgije can sai aka yi wutar girgije ne mai sanyi sai da duk mutanen maza suka fito daga cikin gari suka zo suna shan sanyi na wannan girgijen sai Allah ya musu ruwan wuta sai aka halakar da su malam Allah na da matakan ne wa iska azaba wallahi wallahi Allah ya san matakai ne mutum azaba bi Allah ya jarabe su da zahi cikin gari ba inda za su sheda ba inda suke jin dadi sai Allah ya turo girgije da tsananin sanyi iska mai tsanyi cikin girgijen sai Allah ya gashi karshen bayan gari sai ya tsaya aka tsayar da shi sai duk mutanen mun suka to kai bari bai zauna sai a zo a zauna Ka ayyo muna cikin jin dadi ana farin ciki ana dariya sai da duk Allah ya tattara su wuri guda kam falamma saru fuqa ru'usihim amtar alaihim naran talazza lokacin da suka zama kowa ya zama to karkashin wannan girgijin sai Allah ya musu ruwan wuta mai kuna sai ga su Allah ya narke su baki daya babu mai magana babu babu wata kungiyar karin haƙƙin na annabi Adam eh babu wata durwa da law eh, wallahi wata durwa da law to shi Allah eh abi ne babu wata taskanta durwa sai Allah ya turba ta ta musiba ba ka bane Allah ya kare mu qala ce wal ladhi aghraqa fir'auna wa qaumihi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr miye dalilin da sa Allah ya halakar da fir'auna ya nitsar da fir'auna cikin ruwa ya shirya mutane sa cikin teku fanabadnahum fil yamin ji Allah ko sai muka wulga su a cikin ruwa sai ga fir'auna shi ba ya shiga tarku a cikin dare Allah ya ce wa annabi Musa ya bar ya bar shi ma gari shi yasa wallahi dare na dauke da sharruka kuma akwai alkharri a ciki akwai fitinu da dama a cikin dare daga cikin addu'ar da manzo Allah yake roƙon Allah ya kashi min fitanil layl daga fitinkinun dare ina ba da mu fahimta Allah ya ce wa annabi Musa ya bar gari kuma innakum muttaba'u da za a bi ku da suka ji labarin an sun bar gari sai fir'auna yayi shela akan abi annabi Musa da kai da shi kansa kaga wannan nuna cewa jagoranci ba ga tura mutane yake kin kuma cikin fali kana zaune kana shan sanyi ba shugabanci bane wannan da kai za ta shi <laughs> ba ga bane shugaba kudu me ma'anar shugaba kudu mun koyi Allah ya dace da mu amma zaka dubi duk wasu masu manyan manyan gala duka kasar nan saboda rashin adalci duk wani mai gala bai ta ya wajen yaki ba wani mai gala da yake ta wajen yaki babu ko yakuba yake tura bayin Allah wani ma ko auren farin da yi ba haka ne a tura su bayin Allah kuma ka zo baka da damar ka halba sai an baka sai an baka ji tsabar renin hankali da yahudanci da arnanci Mutum na cikin biro na shan sanyi wata ta da karuwa tai ga wanda bawon Allah yana cikin fagen daga da binde kuma ga dan ta'adda sai a ce ba a baka damar ka halba ba sai an baka izini sai da ordo to shi dan ta'addan ko ban waye ba shi ordo kin da zai halbe ka kuma amma akwai ne hankali cikin abin nan shi yasa mu sha da muke ba su kai in kuka je kawai ka kuma kawai ne wata iri dai kawai kai eh, kawai wallahi kawai ku kwanta su kai eh, kawai shine daidai kuma abinda zai baka haushi ko kasar nan sai a kamo dan ta'adda a kasa sai ya fi sojin kasar yanzu ɗan ta'adda da ake wa ɗan ta'adda tourism sun bi sojojin kasar nan jin dadi wallahi yadda ake kula da su ake tattalin su ba a kula da sojin kasar nan haka ku je ku tambaya ku ci kace ai maka bilan ɗan ta'adda nawa yake ci a wuni wanda aka kamo ɗan ta'adda ne nawa yake ci da ini ka tambaya nawa ake ba soji fagen daga ne tafi mission ake ba shi farshu wallahi azin kudin dan ta'adda da yake ci ya fi kudin da sun ake bai wa soji da yake fagen daga ko kalibi tsabar kafircin fir'auna zama shugaba na 'yan iska duka wannan bai hana shi ba in za a je yaki shi ke shiga gaba sai ya bi su da shi ya bi annabi Musa sai da aka zo tsakiyar teku sai kuma Allah subhanahu wataala ya halakar da shi ya gane ruwa da shi summa nuqlat arwahum ila jahannam kuma Allah ya cire rayu su aka ta jahannama su tun kafin ayi hisabi Allah ya kai su jahannama annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya Allah ce sai da yamma wuta ake bi wa ruhin su ana asabtar da su fal ajsadu lil gharqi sai Allah ya sanya jikin ya nutsu wal wal arwahu lil harqi kuma ruhin ana azabtar da shi kuma sai Allah ya koke gawar shi fir'aunan Allah ya tsare ta ya aje ta dan ya zamanto ibra da kowane shugaba a duniya Allah ce fal yawma unajjika bi badnika litakuna liman khalfaka aya yau fa za mu tsiratar da jikinka ba abinda zai masa ba abinda zai mabba jikinka zai za mu tsiratar da jikin gaba daya dan ya zamanto wa'azi da duk wanda zai zo a duniya duk wani shugaba da zai yi shugabanci Allah ce dan ya zamanto wa'azi gare sa da malace me dalilin da yasa Allah mushi firawuna wannan Zinibi ne sabon Allah ne wa man ladhi khasaba bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi ya jayo Allah ya halakar da ya kisfe kasa da da qaruna ya jayo Allah ya kisfe kasa da qaruna aka kisfe kasa da shi kamar da Allah subhanahu fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka kisfe kasa da shi da gidansa baki daya da fa Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين akashirace inna ma utituhu ala yace ni kuɗin fa da kuga na tara iya kasuwanci na ne kawai gadin gadin gadin ne na kware ne a kasuwanci shi yasa na same su sai Allah ya halakar da shi da dukiyarsa da kuma iyalinsa baki daya me dalili sabon Allah subhanahu wataala ana ce wamal ladhi ahlaka alquruna min ba'di yuhim bi anwa'il uqubat me ya jayo Allah ya halakar da mutanen alqaryoyi mutane suka zo bayan annabi nuh da nau'i nau'i na azaba nau'i nau'i na azaba sanan ta tadmira kuma Allah ya halakar da su halakarwa ko duk me yake ta Allah ya musu wannan jama'a sabon Allah ne ko malace wa man ladhi ahlaka qauma yasi sahiba yasin bisayhati hatta khamadu an akhir an akhirihim ya jayo Allah yayi wa halakar da mutane ashabu yasin ashabul aika mabuta kujera me ka Allah ya halakar da su da tsawa sai da suka khari suka mutu idan ya ce alhamdu bi ma'ana almaut alhamdu bil kha alihim mutwali qala ce wamal ladhi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'sin shadidin me sanya Allah ya ɗora iska ayi tsaura a banu isra'il mutane ma abuta tsananin karfi ma'abuta tsananin ƙarfi, fajasu khilal diyar suka kewaye gidajen su sun dabanna aka samu su suka kewaye su eh, so kasar abin nan Isra'il Palestine aka kewaye ta dabanna wa qatalu rijala suka kashe maza wa sabbu dhurriyyata wan nisa suka kama mata da yara a matsayin fursunonin yaki wa ahraqu diyarahum kuma suka suka gidajensu. gidajen su ونهب الاموال سكانوا دوكيا سد قرطين صيا ثم بعثهم عليهم مره ثانيه صدقكم الله ان يقار قورا بس سو كرو نبي حتى الله يفدا في سكر اسرائيل كو فتنا آه، من ايه وقضينا الى بني اسرائيل لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا ستبي فاذا ba'athna alaihim uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar jatami wa kana wa'dan maf'ula abu tabbas zai faru tabbas Allah ce wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna alaihim al-karra haka zamu kare mai da musu ita kuma abin ya faru tarihin ya nuna an gabatar da wannan abun Allah malaka cewa fa ahlaku ma qadaru alayhi suka halakar da abun da suke iya halakarwa wa tabbaru ma alau tatbira duk abin da ya girmama suka darka kisa iyakar darkakewa mala wa ladhi sallata alaihim anwa al-uqubat me sanya Allah ya dora musu nau'in uquba marratan aw lokaci bil qatl ta hanyar kashewa sabayi da kuma kama su a matsayin fursunon yaƙi? wa khirabil bilad da kuma kone garuruwa wa marratan wani lokaci bi jawril maluk da kuma jagorori azzalimai wa marratan bi maskhihim wani lokaci kuma ta hanyar Allah ya shafe sifar su iradatin amira ta hanyar zaman to wa khanazira da kuma watan aladdin ne wa akhir zalika kashan haka dai malace aksabar rabbu tabaaraka wa ta'ala Allah yana rantsewa ko ya rantse wanda girman sa ya dauka ke cewa la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati bayyashuhum su'al adash wallahi wannan ayar ko tarance da Allah akwai karatu a cikin ta da tafsiri ne sai Aisha TV ana fassara ta la yab'athanna alaihim ila yawm alqiyamati man yasumuhum su'al azab Allah ce na rantsi wallahi na sha da kaira ce ta malaman larabci idan ka ji kalmar ta fara da lamun kuma tazo karshe da nunu tawkid to zaka kaddara mata wallahi la yab'athanna Allah latub'asunna ai wallahi latub'asunna kaga wannan taqsimat ne guda uku rantsuwa ce har uku Allah yi rantsuwa ce la wa rantsuwa ce nuna tawkif kuma tufidul qasam Allah ce na rantse la yab'ath la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati Allah zai dinga aiko musu har a tashi kiyama may yasumuhum su'al adabi wanda zai dinga daddana musu mummunar azaba wannan Allah yana bazara da akan yahuda fa Allah ce na rantse sai Allah ya dinga aiko musu wanda zai dinga muna na musu azaba da dandana musu azaba har a tashi alkiyama kuma azaban mummuna Allah ya kare mu kuma nan ya kamata mu kwana ko nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa ya zaman to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sati mai zawa sai mu tashi hadisin al-Imam Ahmad wanda yake bayani akan Abu Darda in Allah ya ji mun rai Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya iya mana abin da ba ma iya wa kawunan mu sanya albarka da alkhairi a rayuwar mu sanya albarka a karatun mu sanya albarka a zuriyar mu ya datar da mu duniya da alkiyama ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya da gafarta mu iyayen mu shiga shiga cikin al'amuran mu baki daya ya Allah ka sanya wa karatun mu albarka Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka Allah ka sanya mu zuriyar mu albarka Allah ka kara mu iyayen mu albarka Allah wannan gari ka ƙara masa albarka wannan ƙasar Allah ka ƙara mata albarka Allah ka sanya mu rayu cikin albarka mu tashi cikin albarka rashin sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika tashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh